Оваа тема е навистина значајна, затоа што станува збор за една особина, јас се запрепастив кога видов дека од ваму, од таму, некогаш сум допирал до оваа тема, меѓутоа никако да сум одржал тема баш стрикно на за оваа христијанска особина, која што е раритет или, како што викаат, ендемски вид, многу редок вид, во светот, а да не зборуваме, мислам, за жал дури меѓу христијанскиот свет. Како потврда дека требаше да одам во тој правец, нели, бев потекнати од минатата полука, па и од целото тромесечие, кое што проучуваме нели, низ полуката, а како потврда ми беше и синоќашниот разговор со еден пријател ќе го наречам човек, воопшто непознат, кој што ете, на кратко најнапред, преку, а, м, значи, членува, веројатно, во некоја од фейсбук групите, каде што неуморно, морам да кажам, Снеже пушта таму и поуки, утренски стихови, што се не споделува и, и не е ништо за джабе. Значи, се што можете, што имате талент, користете. Може би не излегуваме, еве, како дане или фала му на Господе за такви луѓи, за такви таленти, да одиме од куќа на куќа, иако треба тука по упорни да видиме и по ревностни, но ете, можеме на, и на тој начин денеска да сведочиме и така некако стапало во контакт и најнапред со Снеже, а потоа се, а, разменуваме телефони и синоќе направивме еден муавет од можеби саат и не знам колку и ја и онака бев малку уморен, меѓу тоа знаете и од настинката и сето тоа, но задоволство е, значи, навистина е задоволство кога, кога ќе споделите нешто со човек, кој што толку многу пострадал, и замислете, се жали, а кој денеска не се жали од тоа, како луѓето не се честни, како луѓето не се искрени, како луѓето гледаат само да подвалат, да ти искористат и така натаму и така натаму. Еден куп луѓе има денеска разочарани од овој свет и од луѓето. Ја верувам дека тоа нема да биде последен наш контакт э, и ќе се слушнеме понатаму. Э, јас постепено, тако, тако таква ми е методата, не сакам ништо а, на сила, почитувам сече мислење и слободна волја, така да имам телефон и ќе се слушнеме, верувам дека э, ете, Господ може да делува, се вика Любчо човекот, може да се молиме од Скопје, инаку, таму некаде во аеродром, не знам, таму некаде живи од прилика, не се интересирав многу јас, туку тој самиот ме кажуваше, што и како поминал. Но, на вистина, <clears throat> да се биде чесен не е лесно. И јас верувам дека горе-долу сите ние тука сме во, во таа врека, да кажам, помалку или повеќе. И фала му на Господа, ако на вистина има некој кој што може да не да се пофали, туку да му благодари на Господа, ако наистина е има оваа особина, која што е наистина редкост. Но да, да почнеме малку вака по-ведро. Се било некоја девојче, 8-9 години, мајка и татко му често пати го пракеле да купи леп од локалната продавница. И влегува девојчето и вообичајано купува од лебото 25 денари, кој да бил тој. И му вели на продавачот, еде леп, од, нели, од тој познатиот, тој знае кој треба да ја го даде. тоа девојчето забележува, кога гледа лепот дека некако тоа векмата леп е се намалила, доста помала. И девојчето му се обрека на продавачот и му вика, чичко, ама неки да е тој леп од 25 денари. И овој вели, што се секираш толку, па ќе имаш за носење помалку. И ова малку подналутено, малку однака изненадено, ама и досетливо, вади од джебот и му става 15 денари и си го взима, лебот и трга. И човекот вика по неа, чека, чека, полека, 25 денари е лебот. Што се секираш, ќе имаш за броење помалку. <laughs> Но тако свет живееме. Е, уште еден пример, се биле двајца другари и решиле ќе почнуваат бизнис, месари биле, и отвараат месарница. И им тргнува бизнисот, добро им оди, и еден ден во градот доаѓа некој мисионер, стига веста до еден од нив, Ој почнува да оди таму на предавања, следи и така натаму, потоа лекции, нели, проучува. И се обратува човекот, станува христијани. И сега се убедува да го обрати својот пријател, колега. И така се обидува, тече тоа некое време, и овој пријател веќе му здостанило изгледа. И му вели, знаеш што, ај доста престани. Абе зошто? Ти не знаеш дека ќе ти се смени животот, или како што ја изслушавме искуство, наистина животот без Христа е не живот. И овој вели, добро, ако и јас станам христијанин, кој ќе го мери месото тогаш? Значи, тоа е тоа. Насекаде околу нас присутно. Насекаде околу нас. Како да не го разбравте во второто, не е битно, ќе гледате снимката па <laughs> не е битно. Не е битно, тоа беше само така малку една ведра страна на почетокот за да навлеземе сега во темата. А, сум зборувал порано за интегритет. Означењето на овој збор е потполност, неделивост, без прекорност, честност, Да имаш интегритет значи да имаш безусловна и непоколеблива обврска спрема моралните вредности и должности. Тоа е, значи, и постојаност, цврстина и така натаму. Наистина на Господа му требаат луѓе со интегритет. Некој вели, човек со интегритет е оној кој што е ист и во јавност и таму некаде сам кога е особен. Значи, Че нема потреба да става маски по потреба. Има еден прекрасен пример во Библијата, кој што, морам да кажам, е втор после Исуса, Исус е секојаш најголем пример, за интегритет, човек со интегритет и човек, чесен човек. Што постигнал и како успел да го постигне тоа? Кој е тој човек? Стариот Завет. Е, една од најмаркантните, најзабележливите личности во Стариот Завет. Јосиф. Јосиф, знаев дека ќе погодите. А, неам наме, навика да поставувам така прашање, па да ве држам во и тоа ова знаев дека е лесно за тоа. Каков пример ни е Јосиф која зборуваме за една ваква тема? Знаеме, тој е првиот син од любената жена на Јаков и Јаков сгрешил тука, нормално меѓу толку деца да го фаворизира. Него, па знаете, шарената облека дошла и на неговите браке сега да не одиме во детали, многу знаеме добро што се случувало, им прикипело. Па уште и кога им ги кажал оние двата сона, дека ќе дојде ден кога сите ќе му се поклонат, и ја начекале она прилика кога тој ќе отиде далеко, нели, да по наговор својот татко за да види каде се наоѓаат со, со стадата, ја начекале да прилика за да, нели, најнапред имале намера, што имале намера? Да го убијат, да го фрлат, мислам да го убијат и да речат, еве, диви зверови го растргнале. Замисли до каде дошла таа завист. Полука само по себе, нели, како тоа таткото или родителите не треба да фаворизираат ни едно од децата, меѓутоа тоа е веќе друго нешто. Да, а, знаеме тука реакциите, позитивни реакции имало само кај и кај Јуда, и тоа е интересно што подосна ќе се покаже исто кај тие двајца, негови браќа позитивни, малку позитив, по-позитивни реакции, да кажам така. Значи, не биле тие, оние кои што се сложиле да го убијат, значи до толку да одат, до толку да сгрешат. веде како и да е, на крајот што решиле го фрлаа таму во јамата, ама и тоа не е крајниот случај, туку Јуда реагира, па го продаваат како роб и го носат. Завршува во Египет. И се е интересен прекршителен момент во неговиот живот, иако, нели, кога фаворизирате некого од децата, ќе го алите, ќе го огалите. Не може тоа, без едно, без друго не оди. Тоа било присутно кај Јосиф. Меѓутоа, прекршителен момент во неговиот живот е токму тогаш, кога оди заминува како роб кон Египет го носат, а, и оддалеку ги гледа, вика, речињата, вика, шаторите на неговиот татко, на неговото семејство. Така тешко му паднало. Таква болка доживел. Но вели, но според Божето провидение, дури тоа искуство требало да му служи на благослов. Колку често пати не можеме да видиме, затоа што не гледаме со тие очи на верата, дека некоја, некоја такво тешко искуство всушност е на благослов. Но тоа не го гледаме, затоа што гледаме едно парче од мозаикот, не гледаме целата слика. Само за неколку часови Треба а, го научил она што инаку со години не би го научил. Видите како некојаш околностите во животот ќе ви одржа таква една лекција, да не знам какви студии нема, нема да можат да ви помогат со својата голема и нежна љубов кон него, татко му сгрешил што бил нели пристрасен и што премногу се грижил за него. Таа немудра наклонност ги разбеснила неговите браке и Кајнев предизвикала постапка што го разделила од родниот крај. Последиците на сето тоа имале одглаз во неговиот карактер. Имало грешки што порано биле подтикнувања кои сега требало да се исправат. Тој бил, за, тој бил задоволен со себе и строго точен. Навикнат на нежното внимание и грижа од својот татко, сега че се чувствувал неподготвен за тешкотиите што го очекувале во горчливиот и неизгрижен живот на роб во тугина. И тогаш мислите, вели, му се упателе кон Бога, на неговите татковци. Во детството, и ова има и текако значење, поуките од детството. Во детството го училе да го сака тој, Бог, не, во детството го учеле да го сака тој Бог и да се бои од него, да го сака Господа, тој Бог. Често во шаторот на татка си ја слушал историјата за визијата што му била покажана на Јакова и искуството што Јаков го поминал, како тоа извојувало победа, Господ му дал победа. Сето тоа делувало врз него, да скратам. Душата му затреперила од лабока возбуда кога решил верно да му се предаде на Бога и во сите околности да постапи онака како што му прилега на приврзаник на Небесниот Цар. Тој и тука во тие моменти решава целосно да му се предаде на Бога. Се да му препушти на Бога. Решил да му служи на Господа со сето свое срце пред своите животни искушенија, да истапи храбро, во духовна сила и морална постојаност и секоја должност да извршува верно. Искуството на само еден ден представувало преломна точка во Јосифовиот живот. Неговата страшна несреќа од разгалено дете создала промислен, храбар и самостоен човек. И Господ беше со Јосифа, се вели. Веднаш ги придобил симпатиите кај Петефрија. му даа негова честност, едноставност, вредност, верност и во најмалото нешто, нели? Тоа го зборувавме минатиот пат и често пати да го нагласуваме. Биди верен во малку, Господ ке те постави над многу. Тоа е примерот со Јосиф. Или ако си верен во малку, ќе бидеш верен и во многу. Се гледа од малку. Забележливиот успех што го придружувал, значи сега сме кај Петефрије, сето она што му било доверено на Јосифа не било резултат на некое посебно чудо, туку Божи благослов, ја крунисал неговата трудолюбивост, совестност и предприемливост. Еве лекцијата за Ватор Месечи. Јосиф секој свој успех и го припишувал на Божјата милост. Исто една карактеристика која што не само кај него, гледаме кај еден друг премиер, вели Јосиф ке стане премиер, кај Данијел. Исто прецизен, верен во се, немале што да му најдат. И на Јосифа немале што да му најдат, па го наместиле, како што и Давид го наместил. Че не значи Одма тука да, да, да потврдиме дека не значи ако си чесен во овој свет, дека ќе, ќе имаш ќе, ке почит или не знам што и дека нема да имаш неволи. Не значи, напротив, затоа што гледаме дека мноштото на луѓе се сосема одат во друг правец. Секако успех, вика, не би имало без Јосифовите истрани и добри смислени, добро смислени напори. Бог бил издигнуван и славен со преданоста на својот верен слуга. Тоа било негова намера. Па тоа било негова намера, да Господ преку Јосифа и преку неговата честност, верност се прослави во тој незнабожечки крај, во таа империја тогашна, во Египет. Што мислите, сите тие одлики на честност, на верност, на, значи, на и во најмалку, дали тоа исто а, не зрачи меѓу луѓето во овој свет. Па ја ви кажа само еден пример. Има еден куп луѓе кои што се разочарани од нечестностите, од лагите и од така натаму и така натаму. Од сите оние зла во овој свет. Кога ќе ја видат таа разлика во нас, Па тоа е целта, тоа е, тоа е конкретната и крајна цел на тоа дека треба да бидеме поинакви од сите други. <clears throat> Христолики. Јосифовата благодарност и верност го придобиле срцето на неговиот господар и најпосле тој повеќе го сметал како син, отколку како роб. Како син! Младичот така дошол во допир со угледни учени луѓе, нели почнал се да учи јазик, наука, економија, образование, сето тоа било подготовка за подоснежниот негов успех и искачување. И сега го сечам овој цитат до моментот кај што вели, но Јосифовата вера и честност морале да бидат проверени. И со денови, со денови, кој знае колку трајало жената на Петефри, го провоцира. Но не успеала. Вистински пример на маш, ја би рекол. Не е маш оној кој што оди во другиот правец. Ова е вистински пример на наш. Не паѓа ни тука Јосиф, но поради својата честност ќе мора да заврши во затвор. <laughs> да. И тука еден има еден дел од цитатот кој што посебно мене ми се допаѓа затоа што има допрени точки нешто со мојот живот. Вели, Јосиф страдал поради својата честност, зашто заводницата, не успевајќи во својата намера да го заведе, му се одмаздила, обвинувајќи го за гнасно злосторство, поради кое бил фрлен во затвор. И сега внимајте, кога Петефрије би им верувал на обвинувањето на својата жена, <laughs> тој не верувал на својата жена. Тој повеќе му верувал на Јосиф, видите, како тој интегритет, таа честност, таа верност, какво влијање може да има врз не знам, божец таму командант на, на, на бодигардите таму во, на, на фараонот. Значи, кога Петефер би им верувал на обвинувањата на својата жена, младиот Еврин би го загубил животот. Би му летнала главата. Да, но чедноста и исправноста, кои постојано и доследно го краселе неговиот живот, представувале доказ за неговата невиност. Па сепак, интересен дел, за да се спаси угледот на куќата на неговиот господар, Јосиф морал да заврши во затвор. Уко колку вакви примери имаме денеска. Заради угледот нечи, на некој мокник или не знам, некој кој што е недопирлив или не знам што, ќе мора да страда некој кој што е чесен и верен. Но, Јосиф не го напушта Господ. Зато што Јосиф е верен. Јосиф продолжил понатаму. И во затворот ги придобил, ги придобил симпатиите на или, управителот на затворот. Вели овде се стрелен вајд, од ден на ден Јосиф се повеќе ја здобила довербата на управителот на затворот. Неговото однесување во затворот, правичноста во секојдневниот живот и сожалувањето кон сите што страдаат и тагуваат, му го отвориле патот кон идната благосостојава и чест. И знаеме што се случува овде во затворот, како ќе ги протолкува соновите на пехарникот и на оној лебарот, како да кажем, да. И откако овој пехарникот ќе излезе од затвор после 2-3 дена, не колку беа, ќе заборави дори на него, на на на на таа услуга, на таа добрина што му ја направил Јосиф. Заборава. Пазете се од што во што влегува Јосиф? А е верен, а е чесен, а е исправен. Но, после две години, значи, тајмигот Господ го дава. Многу често е така. <laughs> Мислам, најчесто Господ го знае најдобриот тајминг. Ние не можеме да знаеме. Точно кога требало да настапат нели оние седум богати години, па потоа оние седум сушни сиромашни години. И го повикува Јосиф, нели, за да го протолкува сонот на фараонот. И Јосиф не само што добро го протолкувал, туку се изнашло дека тоа е оној кој што е најспособен, еве, и способностите се тука, значи покрај честноста, го носат на премиерското столче. Интересно. Способност и чест. Станувате премиер. Не е денеска баш така. Ето од затвор, да способност и чест го носат на премиерското столче. И да денеска не е така, не за джабе е подсмешливо, онака користејќи некои турцизми, по некој се досетил и рекол дека премиер на турски е Далаверджи Чауш. <laughs> Значи, воопшто не соответствува со оно што, ама Јосиф го поставува Господ. Способност и чест. Стануваш премиер на нај, нај големата империја што. И ги водиш сите работи, сите работи се во него, целата економија, се, за обстанокот на таа империја. И не само не, на неа, него и подосна ќе се покажи на неговиот народ, на неговиот татко, на неговото семејство, на сите. Вели Јосиф од затвор бил напреден за господар на цел Египет. Тоа било положба од висока чест. Сеја внимавајте, ова е па посебно искушение. Кога од затвор, или не знам, од како беше од магаре на конј, или, како што викаме, ке се качиш на висока позиција, упа тогаш посебно си на удар на искушенијата. На искушенијата на човечката природа, нели? Самата по себе, нели? Сака да земе, како што, нели, збруваме. Тоа било положба од висока чест, но полна со тешкоти и ризици, на голема височина. Никој не може да стои без опасност. Значи, не им е лесно на оние кои што се на повисоки позиции во било кој аспект. Како луњата што остава, што го остава скромниот цвет во долината не гибнат, а на врвовите на планината ги корне и најсилните дрвја, така и оние кои што се во скромниот живот, кои во скромниот живот ја докажале својата честност, можат да бидат одвлечени во понор, токму со оние искушенија што обично го следат световниот успех и земната благосостојба. Но карактерот на Јосифа им одолеал на искушенијата и на оние во тешки денови и на оние во благосостојба. Што беше интегритет? Целосност, недвојивост, постојаност. Че Јосиф бил истиот тој. И кога му било тешко, и кога немал, и кога имал. Дори Павле ќе каже во Филипјаните, во, во тој контекст ќе окаже и оној стих во Филипјаните 4.13, се можам преку Христа кој ми дава сила. Знаете ли кој контекст го кажа? Се научив да бидам задоволен и во скудност, и во имање, да кажеме, кога има. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Тоа бил Јосиф. Може некој да малку реагира барем на Мене ми одвлекува внимание. Значи, но карактерот на Јосифа не му одолел, односно му одолел на искушенијата и на оние во тешки денови и на оние во благосостојба. Тој покажувал иста верност кон Бога, како во затворската келија, така и во фараоновата палата. Ова е стварно раритет. Вистина, можеме да се водушевуваме такво нешто. Тоа е правецот во кој што Господ сака да ние додиме. Такви луѓе Бог барат. И цело време стои тука дека тој цврсто верувал дека Господ ги води неговите чекори. И сега, овој е интересен дел, на крајот од таа глава, како Јосиф успел да постигне таква цврстина на карактерот, таква исправност и мудрост? Прашање. Од своите најрани години тој повеќе се раководел од должноста, отколку од личните склоности постојана борба било тоа, не било едноставно да се бориш против човечката природа. И затоа, затоа што се водел, раководел од должностите, честноста, едноставната доверба и благородноста на детската природа донела свој род во постапките на зрелиот човек. Чистиот едноставен живот придонел за развитокот како и на физичките, така и на духовните сили. Добро, да не читам се. Се овој дел вели, малку се јавни е што сваќаат колку ситниците во животот влијаат врз развитокот на карактерот. Сушност, нито една должност што треба да извршиме не е беззначајна. Разноликоста на околностите со кои што се сретнуваме секојдневно е определена затоа за да се провери нашата верност и да се оспособени за, за поголеми задачи со верноста и приврзаноста кон начелата во извршувањето на секојдневните работи, умот се навикнува барањата на должностите да ги става над задоволствата и личните склонности. Честноста на карактерот има поголема вредност отколку златото офирско. Ова може би клучен момент кој што кажува се за, ова, за една ваква тема. Без тоа не е можно да се стекне почит и човечко достоинство. Знаете, кога сте чесен, сепак има луѓе кои што ќе ја почитуваат. Но дон карактерот не се наследува. Тој не може да се купи. Моралните одлики и благородните умни способности не се последица на некаков случај. Туку треба да се култивираат постојано. Изградувањето на благороден карактер е доживотна задача и мора да биде резултат на грижливо, вложени истрани напори. Бог дава можности, а успехот зависи од тоа како ние ќе ги искористиме тие можности. Како успеал Јосиф, но тука не застанува целата работа со Јосиф, туку сега водиме во онаа интересна, би рекол, втора глава од Битие, доаѓаат, почнуваат оние седом гладни години и доаѓа и гладта во Израел, мислам кај да, Јаков, неговото семејство. И сега треба да се случи средба меѓу браќата кои што толку нечесно постапиле, крајно нечесно постапиле кон Јосиф. Колку и да биле љубоморни, не знам. Толку ли не можеле да се скротат малку? Добро, ето што Јуда испаднал малку попаметен, па можел да, да заврши неговиот живот уште тука, ама Господ е тука, нели знаеме зошто е Јосиф жив и зошто преживел. И ке најдат сега тие нечесници на доб, добри тестови од страна на Јосиф, нивниот брат. Значи, пазите, Јосиф никогаш не држал во себе некоја осветолюбивост. Тоа не стои. Затоа е една убава слика и за Христа. Не дека не им простил. Опазите со нечесен. Не, тешко е. Сега треба да го да испиташ, да видиш, после 20 и кусор години во прашање, за 17 години имал Јосиф кога бил продаден, а тука негаде околу 40 има кога се случуваат овие главни години, кога доаѓаат, Јаков ги праќа браката, 10 од нив, значи го задржува Венјамин, повторно од својата љубена жена, за да нели ете, не го изгуби и него. И секој сум се прашувал добро во ред. Велат пред Јосифа, ќе прочитаме тоа, ние сме честни луѓе. Ние не сме шпиони, како што тој нели ќе ги нарече на неколку пати, се со цел само за да ги притисне малку повеќе, да ги испита. Исус се прашувал, добро, во ред, може би научили некои лекции, како тоа издржале 22 години да не му ја кажат вистината на Јаков? Јаков цело време страда. Јосиф е мртов, тој знае дека е мртов Јосиф. Тој е страшно еден родител. Не? Но како и да е, сега да во 42 глава да прочитаме неколку стиха, имаме многу време. И овде во Вава 42 глава се случува токму она, исполнување на проштото. Доајат и му се поклонуваат и неколку пати му се поклонуваат. Токму како што тој видел во сонот. Видите како неочекувано некојаш. Дори и да сакате да избегате од тоа и не знам што и да правите, Господ пак ќе пак ќе биде Божјето, пак ќе биде неговото. Ајде од седмиот стих таму некаде Јосиф ги препозна бракета, штом ги здогледа, но се однесуваше кон нив како странец и им зборуваше остро. Пак ќе кажам, во срцето бил тотално мек и сето тоа. Он бил свесен и знае, дури и сега ќе стане уште посвесен зошто сите тие работи така се случувале, за да се спаси целиот народ. Ти каже нели на крајот. Ги праше, од каде доаѓате, одговори од хрананската земја, дојдовме да купиме храна. Иако Јосиф ги препозна своите браќа, тие не го, не го препозна. Че веројатно овие сите братосадни, знаете како може да изгледат, а тој избличен дотеран, теран, познаете како се облекувале. Да, премиер. Јосиф си спомна за соништата што ги виде за нив и им рече, вие сте согледувачи, шпиони дојдовте да ги согледувате слабите места на земјава. Тие им одговорија, не господару, твоите слуги дојдоа да набават храна, сите ние сме синови на еден татко, честни луѓе сме. Твоите слуги никогаш не биле согледувачи. Добро, им го повторува после тоа. И што е вели Јосиф? Кој е првиот испит? Ели, дознава уз тоа дека ете му кажале дека Јаков има уште еден син, и така натоме, така И што им вели, е сега, најнапред првин сите ги ставил нели, во затвор, а потоа ќе го задржи само Симеон, и сега не знам, може треба да се потрудам да видам зошто Симеон, веројатно може би он бил еден од тие иницијаторите најгласни од кои што а, сакал да, нели, да му наштетат на Јосиф. Веројатно. Да. И сега ќе задржи Симеона и му, им вели, ако не се вратите назад со вашиот најмал брат, ништо, ни храна, ни, ни Симеона, ќе го видите. И овие доаѓаат, а и еден друг момент кој што нема нагласок дека баш парите што им ги ставил во вреките на жито се повторно за, за да, ги, да испита нивната честност, мада јас би рекол дека зошто да не еве кога зборуваме на таа тема, може да се прашаме зошто пак да не. Веројатно од милост сакал едноставно бесплатно да им даде, да однесат за да преживеат, но како и да е, нели знаеме, ги ставил им ги вратил назад парите, кои што ги ставил во вреките и тие биле зачудени на патот назад кога отвориле за момент таму да наранат нешто од стоката. Стигаат дома, Јаков е запрепастен кога слуша тоа, И вика, нема шанси, Венјамин, доставам да без Венјамин. Нема шанси. Колку пострадал за Јосиф, пуште и Венјамин. Тука може би се гледа пак она, како да не ја научил лекцијата. <laughs> Венјамин му е сепак по-дракот <laughs> од сите други, иако го спомнува и Симеон и вели, ах, и, и без него ли ќе останам. Како и да е, се троши храната и доаѓа време кога пак, нели, снемува глад, и мора да попушти. Пушта Венјамин. И Јосиф ки ги нагости при средната средба, дори ки ги нареди да му по старост. Било чудно, ама никако да им падне на памет дека тоа е Јосиф. И сега вториот тест, повторно за нивната честност. А цело време ми кажат, ние сме честни луѓе, нели? Што ќе направи? Ќе ги пушти И им ја става онаа негова чаша во една од вреќата, односно во вреката во вреките таму кај Венјамин. Баш кај Венјамин. И ја наоѓаат чашата. И си... <laughs> Каков тест. Наистина ова е најсилниот тест на кој што добро видел дека тие сепак се смениле. Нема, Венјамин ќе остане тука, готово. Крај, нема да го видите веќе никогаш. Ама не, ние не сме кратци, му вела таму. Да не читам, значи, заради времето само ја знаеме, сите ова сторија и малите деца ја знаат. Па ние, ако бевме нечесни, со други зборови, па немаше ни парите, нели, да ги вратиме, да кажеме за парите и така натаму. Ние сме честни луѓе. И Јосиф веќе не можел да издржи тука. Иако цело време низ, целата таа проба ќе му навиреле чувства и солзи ќе отиде таму во својата соба ќе се исплака. Па ќе се среди, па ќе се врати назад. Тоа покажува дека Јосиф има меко срце, Јосиф им простил многу одамна на нив. Меѓутоа, мора да ги стави на тест. И ова не е случайно, значи, Пажете, Господ затоа многу вреднува чесен искрен човек. премногу овој свет, ќе кажам, има нечестници, има неискрени, за жал. А, и затоа, наистина, човек и треба да внимава и да се пази, но, ако сме на Божија страна, Господ е секојаш тука и Он со нас да ни помогне и да не води. Но внимавајте, таа честност е многу битна карактеристика. Не треба никогаш да забораваме. Тоа е дел од интегритетот на еден христијанин. Сеја на крајот ќе прочитаме еден дел од тоа е од книгата Мојот живот денес од своевремено книгата со утренски стихови се однесува, ако толку сакате да знаете, може би на 22 ноември и носи наслов честност. Во сите деловни трансакции христијанинот ќе биде токму онаков како што би требало да биде според мислењата на своите браки. Во начинот на работење, тој секој се раководи според начелата, е, како што тоа беше случај со Јосиф. Никогаш не се бави со сплетки, затоа нема и што да крие, ниту што да разубавува. Тој може да биде критикуван и проверуван, но неговата непоколеблива честност секојаш ке блеска како чисто злато на Јосифа не можеле да му најдат ништо, па го наместиле. Го спомнав да, Данило. На него исто не можеле да му најдат ништо, па го наместиле со оној закон, чепкајки во првата плоча од законот, каде што цар и световна власт не смее да чепка. Но и, и он бил избавен од страна на Господа <laughs> и тој бил почитуван и од едното царство, и од другото царство. Многу убави примери се и двајцата. Си тој е вистински благослов за сите со кои што одржува било какви врски, затоа што во неговиот збор може да има подполна да се има подполна доверба. Тој никогаш нема да го искористи својот ближен. Тој е пријател и добротвор на сите и луѓето може да има целосна доверба во она што го кажува. Сега малку оди Елен Вајд во некои така и практични некои случување од нашиот <clears throat> секојдневен живот, вели вистинскиот чесен човек никош нема да искористи нечија слабост или неспособност за да а, се исполни некоја своја цел или да ќе значи нешто. Тој никош не се ценка за она што го продава. Интересно. Ја би рекол дека не знам колку е Јас, јас, јас сум слаб тука, ја немам навика или не знам, едноставно не ме бива, додам да на пазар, и као купуваш и сега се ценкам со, ете, производителот или нека е а, прекупец, нели, како што ги викаме. Ке го прочитам целиот пазар, ако не ми одговара цената, па може ке да најам негде поевтино, ама сега да се ценкам, што знам, некако сепак го вреднувам трудот и на тој човек. И сега во тој поглед, еве пак, не случайно, баш Сабајлево спремна тема се, читам пост од Цеце Пандилова, пуштила еден многу в пример, и тоа имаше како на слика човек, старец, така, со искинати алиште, како продава јајца пред себе, може го видовте. <laughs> и вели, доаѓа некоја господја и, вели 6 денари јајцето. И жената вика, слушај, ќе ми дадеш 6 јајца за 30 денари или не ти купувам? Значи по 5 денари. Место по 6, по 5 дена. Стариот вика, добро, еве ти, земи затоа што уште ништо немам продадено од Сабаљао. И истата таа ги зима јајцата и во некој убав автомобил со својот маш и одат во ресторан, кај што порачале добра гозба и платили како што стоеше тама, ако се добро секјам на цифрите, 1400 денари бил цехот, а ова му дава на келнерот и на појница, како секи, 1500 денари. Е, И вика, видите сега, великодушноста кај што требало да се покаже, не, не е покажена, се покажува на некој кој што не ја ни заслужува, да кажеме, е ајде. Добро, не дека не ја заслужува. И келнерот работи таму, нели, за своја плата. Но тоа е тоа, значи, ценкање, пазите, за еден денар ценкање. Тоа во ред, знам јас, да некој што нема, нели, па сега киде ке шета по цел штип таму, не знам, во кам, во стокомак, во ке гледа цени, ке... Да, во ред, ама не се ценкаш ти во самопослуга, или па сега да одиш да се ценкаш кај некој. Иако има луѓе кои што ги пумпаат цените и тоа е. Мислам, се че е право. Добро, а, малку предолг ке испадам изгледа, ама уште малку. Значи, тој никош не се ценка за оно што го продава. Ако артиклите што ги продава имаат некој недостаток, Тој тоа искрено ќе му го каже на својот брат или на својот ближен, иако правејќи така работи против своите финансиски интереси. Ја затоа реков дека сите тука може да се најдеме. Сеја ми е јасно, мислам, од, одамна ми беше јасно и многу го ценам а, брат Трајче, што ете не можеше да го продаде тој гол. А, па знам дека некој му излезе тука во, во пресред, мислам, пролоплост, да, како и да е, а, затоа што ете, вика му фали ова, му фали тоа, и сега како да му кажам на купувачот? Мора, мора да му кажам се. Кој ќе го купи? <laughs> и така е. Тоа е честноста. Вели, началото на честност треба најстрикно да се почитува во сите поединости на животот. Тоа начало не се почитува во овој свет каде што господари сатаната, кој лаже и искористува, а неговите следбеници го следат во тоа, остварувајќи ги неговите цели. тоа христијаните му служат на поинаков господар и нивите постапки мора да бидат направени во Бога, не осврнувајќи се притоа на никаква себична добивка. Отстапувањето од совршената честност во деловните односи може, според нечие мислење, да изгледа според се неважно, но нашиот спасител не мисли така. Човекот, може би, нема убава надворешност, може би е сиромашен, искуден и оскуден во многу нешта, но доколку е познат по неко, непоколебливата честност, тој ќе биде почитуван тоа што предходно спомнав. Човекот кој што непоколебливо се држи до вистината, ќе ја здобие до вербата на сите оние околу него. Ќе му веруваат, внимавајте, ова е Јосиф, ова е Данило, ќе му веруваат, не само неговите браќа по вера, туку и неверниците ќе бидат приморани да го признаат како човек кој што заслужува чест и пофалба. Па тоа бара од Бог од нас. Ние треба да бидеме слика и прилика за овој свет, за да видат нешто кај нас, за да ги привлече. Божијата љубов, нормално, тоа преку нас. Божиот карактер преку нас. Тешко е во овој нечесен свет. Тешко е наистина, но со Господа не е, со Господа ништо не е тешко. Да се остане чесен. Кога сите одат во овој правец, вие треба да одите во спротивната насока. Но истина не е лесно. Како му беше на Ноја, ако се сетиме на таа серија на моје предавања за последното време во кое ще живееме. Значи, ние мораме да бидеме поинакви од овој свет. Мораме да бидеме поинакви од сите. И е во поглед на десеток кој кога Не Нетој пат имавме поука, така да не сакав да се повторувам, знаев дека и ова сабота пак е пуката за тоа, така да честността се огледа, огледа и тука, секако. Само на крајот би прочитал два стиха, два-три стиха од пословици Нешто што верувам дека никој погрешно нема да разбере овде, меѓутоа сум си го молел јас порано Господа за вакво нешто, без да знам дека вакви стихови постојат. Во 30 глава пословици, видите што вели Соломон. Кој беше Соломон? <laughs> да се сетиме само. Кој беше Соломон? Кој богатство го имаше Соломон? На што падна? Па се освести, фала на Господа, па ни го даде ова богатство од изреки и пословици. Видете што вели Соломон. Седми стих, осми и девети, 30 глава пословици. Со ова ќе завршиме. За две нешта те молам. Не откажувај ми ги, доека не умрам. Зашто го моли Соломон Господа? Оддалечи ги од мене суетата и лагата, ја би рекол и нечистост оти лагата исто спаѓа во нечесност. Не ми давај, не ми давај ни сиромаштво, ни богатство. <laughs> Значи средна класа сака. <laughs> Средна класа која што одумира, значи. Ја, ја нема веќе. Зошто? Ни ни богатство храниме со мојот насушен леп. Па се молим и во молитвата, односно, нели, оче наш лебот наш насушен дај ни го денес. Зошто така? Постојана зависност од Господа. Од Господа чекаш. Знаеш дека тој ќе се погрижи. Рекол, најнапред барете го Царството Божи и мојата правда, а се друго ќе имате. Но лебот наш нашусен дај ни го. Па така се учиме на вера. Преку десетокот исто. Многу практичен начин за да за да верувате дека може со 9 десетини да поминете поубаво месецот, руку со 10 десетини. Луда работа, ќе речат. Посебно математичарите од овој свет, ама не е луда, ке Господа математиката е некојаш многу поинак. Значи, да повторам, Оддалече ги вели од мене суетата и лагата, не ми давај ни сиромаштво ни богатство, храни ме со мојот насушен леп. Зошто? Зошто ни сиромаштво ни богатство? за да не се откажам од Тебе, откако ќе се наситам, како што и му се случи, нели? И да речам, кој е Господ? Видите како може човек да заборави, значи, сето оно што го има и што го добил е сушност благослов од Господа. Соломон се моли далеко од тоа. И вели, или, сиром, или осиромушувајки да почнам да крадам, и да го онечистам името на својот Бог. И опасност е едно, опасност е и друго. Ова може би го сублим, ја сублимира и целата полука, посебно оние првични полуки кај што зборотме за материализмот и опасност од материализмот. Нека Господ не чува, нека Господ ни ги даде сите особини, целиот карактер, то, тоа тој го чека да се ослика Христовиот карактер кај нас. А сите ние имаме слабости, почнувајќи од мене до, до секој од нас. Секој од нас по нешто сгрешил. И може да каже, не бев чесен. Но Светиот Дух е тука да не подсети, ако треба и да надоместиме или било што. Господ е тука, да бидеме со Него. И ако сме ние со Него и Тој со нас, тогаш ќе бележиме успеси. Јосиф ни е многу убав пример. Данило исто така. Исус, да не зборувам. Дека Господ не води и понатаму во нашите животи. Амин.